Penktas skirsnis. Ištikimiausi žemių kunigaikščiai ir tvirtai mindaugą palaikę giminaičiai sudarė valdovų tarybą. Tai buvo lengvenis, parbus, bikšys, lygeikis, bunys, gerdenis, vienas iš nalšiaus kunigaikščių. Nepaisant dar netvirtos valdžiaus, iškilusio didžiojo kunigaikščio rankose susitelkė tokie žmonių ir gerybių ištekliai, kokių dar neturėjo ne vienas vyresnysis kunigaikštis – Didžiajam kunigaikščiui paklususiuose žemėse buvo apgyvendinami save išlaikantys ir kariškai organizuoti lankininkai iš jo domeno leičiai. Tai ženkliai pakeitė Lietuvos padėtį tarp kaimynų. Rusai pradėjo Mindaugą vadinti didžiuoju kunigaikščiu, vokiečiai karaliumi. B. Pirmieji Lietuvos valstybinės politikos žingsniai. Vienas valdovas Lietuvoje iškilo tuo metu, kai Rusija perėjo ir pajungė 1237-1240 metais totoriai Volgos ir Dono žemupyje sukūrę galingą aukso ordos valstybę. Jei kitol lietuvių kariaunos tik plėšė susiskaldžiusios Rusijų žemės, tai dabar jėgų santykis dar labiau pakito Lietuvos naudai. Siekdamas sustiprinti savo padėtį, Mindaugas ėmė siūsti kai kuriuos kunigaikščius užimti rusų žemių, o pats savintis jų valdas. Vienas tokių kunigaikščių bandė 1239 metais įsikurti totorių nusiauptoje Smolensko kunigaikštijoje. Į tai reagavo pats didysis Vladimiro kunigaikštis Jaroslavas, išvies lietuvius iš Smolensko. Jaroslavo sūnus Aleksandras Neviškis – penktojo dešimtmečio pradžioje atmušė padažnėjusius lietuvių antpolius į Naugardo žemę ir parėmė prieš lietuvius Polocko kunigaikštį. Nepaisydamos nesėkmių šiaurės vakarų ir vidurio Rusijoje, lietuvių kariaunos penktojo dešimtmečio viduryje siautėjo Dniepro vidupio rusų žemėse, o Lietuvos valstybės pietų siena gerokai pasistumėjo, įjungdama Naugarduko, Slanimo ir Volkovisko sritis. Į pietų savo valdas plėtė paties Mindaugo šeimą. Naugarduke įsikūrė jo vyriausiasis sūnus Vaišelga 1242-1243 ir 1247 metais Lietuviai bandė plėšti voluinė žemės, tačiau 1245 metais paremė jos kunigaikštį Bazilių ir jo brolį Danielių kovose prieš vengrus ir lenkus. Iš lietuvių kunigaikščių nesėkmių šiaurės vakarų ir vidurio Rusijoje Mindaugas turėjo tik naudaus, nes jis stiprėjo jų sąskaitą. 13 amžiaus 5 dešimtmetyje Mindaugo ir jų artimųjų valdomi plotai gerokai padidėjo. Vokiečių atmuštų šiaurėje lietuvių kariaunos jau sugebėjo įtvirtinti savo nuolatinę valdžią pietuose. Lietuvių genčių pagrindų susikūrusi Lietuvaus valstybė prasiplėtė tiesa dar nedidelę rusų sritimi. Tai dar nebuvo kariaunų politikos pabaiga, bet ši politika pradėjo duoti pastoviaus valdžiaus išplėtimo vaisius. Pirmųjų rusų žemių prijungimas sutapo su pirmuoju prūsų sukilimu prieš vokiečių ordiną, prasidėjusi 1242 metų rudenį. Prūsus paremė rytų pamario kunigaikštis Sventopelkas, kurį spaudė kryžiuočiai. Sunki Sventopelko padėtis vertė ieškoti sąjungininkų, tad kylanti Lietuvos valstybei natūraliai atkreipė jo dėmesį. Sventopelkas pirmas suprato, kad tai buvo jėga galinti pasipriešinti vokiečių ekspansijai, tačiau kryžiaus karų doktrina neleido katalikų kunigaikščiui dėtis su pagonimis. Išeitis buvo rasta 1244 metais sudarius slaptą sąjungą. Pačioje 1244 metų pabaigoje Mindaugas su didelė, bet labai marga kariuomenė įžengė į kuršą ir apgulė ką tik Livonijos ordino užimtą Embutės pilį. Embutėje Livoniečiai įsitvirtino vėl užkariavę įsivadavusį po šiaulių mūšio kuršą. Iki šiol kuršius spaudė tik žemaičiai. Lietuvos suzereno pasirodymas šiaurės kuršė buvo nekas kita, kaip bandymas plėsti Lietuvos valdžią baltų gentims. Mindaugas taikė ten, kur Livonija dar nebuvo įsitvirtinusi, nes lietuvių kariuomenė nepajėgė paimti stiprių vokiečių pilių. Nepavyko lietuviams ir prie ambutės. Ne per didžiausios Livonijos ordino jėgos išmušė juos iš kuršų. Pralaimėta buvo skaudžiai. Nors žemaičiai ir toliau kovojo, Mindaugas jų nebegalėjo paremti. Tačiau prūsų sukilimu jis vis dėlto pasinaudojo, galutinai tvirtindamas savo viršenybę skalbai, nadruvai ir šiaurės sūduvai. Nadruvoje buvęs kulto centras Romuva, savotiška tarpgentinė baltų amfiktionija, atsidūrė Lietuvos kontroliuojamoje teritorijoje. Šaltiniai daugiau neusimena ir apie 1219 metų sutartyje su Voluine minimą žemaičių kunigaikštį Gerdvilą. Jo žemės galbūt ir netiteko Mindaugui, tačiau jų ryšys su Lietuvos suzerenu nebejotinai sustiprėjo. Mindaugo ir Sventopelko sąjunga atkreipė popiežiaus dėmesį. Inocento ketvirtojo 1245 metais pradžioje pasirodžiusios bulės griežtai uždraudė Sventopelkui dėti su lietuviais. Į Europos visuomenės akiratį Livonijos informacija pateko jau 13 amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Lietuva 1228 metais paminėjo plačiai sukompiliuotą vokiečių Alberiko kroniką. Dabar Lietuvos veiksmai susidūrė su universaliųjų Europos institucijų interesais. Tais pačiais 1245 metais imperatoriaus Fridriko antrojo koncesija vokiečių ordinui į nukariautinų šalių sąrašą įtraukė ir Lietuvą. Sąjunga su Svento Felku nutraukė Mindaugo pralaimėjimas prie Embutės, dar nepasirodžius Inocento ketvirtojo bulims – Sventopelkas buvo priverstas susitaikyti su vokiečių ordinu 1248 metais. Sukėlę prūsai kapituliavo 1249 metais Christburgo sutartimi. Livonijos ordinas baigė užkariauti šiaurės kuršą dar 1245 metais, vokiečių kolonijos nuosekliai artėjo prie Lietuvos. Pačioje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje – Mindaugo valdžia tvirtėjo nelygiai ir prieštaringai. Valdovo užkliudomi žemių kunigaikščiai ėmė burtis. Kunigaikščių tarpusavio varžybos ėmė gauti kovos tarp ištikimų Mindaugo vasalų ir jų priešų, pradėjusių ieškoti net ir vokiečių paramos pobūdį. 1245 metų antroje pusėje 1246 metais kilo pavojingi vaidai Nalšios ir Rūpytės sandūroje – kovoja prieš lengvenijo priešai, broliai Milgrinas, Dučius ir Gineika, susidėjus su Livonijos ordinu. Lengvenio žemės buvo nusiauptos, žuvo jo brolis, jis pats pateko į vokiečių nelaisvę, bet buvo išpirktas. Galiausiai lengvenės nuniokojo Cėsio apylinkės, žuvo Cėsio komtūras, o jo priešai buvo priversti palikti Lietuvą. Milgrino Dučiaus ir Gineikos išpolis liko tik paprastu epizodu, tačiau parodančiu, kokiomis jėgomis Lietuvoje gali pasinaudoti artėjančios prie jos vokiečių kolonijos. Tai buvo pavojinga ypač todėl, kad pusė Lietuvo žemės siauraja prasme priklausė ne Mindaugui, o tą pusę valdantys jo brolėnai buvo giminės vyresniojo brolio sūnus. Dausprungaičiai galėjo tapti Mindaugui priešiškų vidaus jėgų ašimi. C. 1249-1252 metų vidaus karas ir antimindauginė koalicija. Mindaugas suprato, kad vokiečių kolonijoms tiesiogiai prieatėjus prie Lietuvos, Milgrino Dučiaus ir Gineikos istorija gali pasikartoti kur kas didesniu mastu. Jis ryžosi pirmas likviduoti galima tokių įvykių centrą. 1248 metų pabaigoje Lietuvių kariuomenė vadovaujama Vykinto, Tautvilo ir Gedvydo buvo pasiūsta į vidurio Rusiją. Nužygiavusi už Smolensko, ji prie Protvos upės sumušė Maskvos kunigaikštį Aleksandro Neviškio brolį Mykolą iš žuvų. Panašiai, kai 1239 metais buvo surinktos pagrindinės rusų jėgos ir susdalės kunigaikščiai prie Zupcovo Volgos aukštupyje sumušė lietuvius. Tuo netrukus pasinaudojo Mindaugas ir užėmė Tautvilo bei Gedvido valdas. Be to, jis pasiuntė savo žmonės, kad jie nužudytų dausprungaičius ir jų dėdę. Vertinant Lietuvos požiūrių, Mindaugas tiksliai nutaikė smūgį. Jo domenas lengvai ir staigiai padvigubėjo, buvo pašalinti svarbiausiai galimi varžovai. Visą tai sustiprino Mindaugo padėtį, tačiau jis per mažai vertino savo priešų išorinės galimybės. Dausprungaičiai buvo galingo Haličio kunigaikščio svainiai ir netruko tuo pasinaudoti. Tautvilas Gedvidas ir Vykintas nelaukė Mindaugo emisarų ir pabėgo pas Danielių, kuris karštai juos palaikė, įsižeidęs už susidorojimą su jo giminaičiais ir gerai numanydamas kilsianti jam pavojų į sustiprėjusios Lietuvos. Jis atsisakė Mindaugų išduoti bėglius ir 1249 metų viduryje Danieliaus gausiai sušelptas vykintas atvyko į Žemaitiją. Jis nesunkiai papirko žemaičių ir jotvingių diduomenę. Vykinta palaikė jo kunigaikštyje ir senis sąjungininkai Šiaulių bulioniai. Tik pietų žemaitėje stojo už Mindaugą. Danieliui tarpininkaujant, Vykintas 1249 metais antroje pusėje susitarė su Livanija. Į Lietuvos sostą buvo iškelta Tautvilo kandidatūra. Tuo pačiu metu Voluinės ir Haličio kariuomenė įsiveržė į didžiąją Lietuvos kunigaikštiją ir sugriuvė Zditovo, Volkovisko ir Slanimo pilis. Prieš Mindaugą susidarė galinga ir veikli koalicija, besirimenti jam priešiškomis jėgomis pačioje Lietuvoje. Su Danieliaus jam duota rusų ir kumanų kariuomenė tautvilas įsiveržė į Lietuvą. 1249 metų pabaigoje, 1250 metų pradžioje vyko karo veiksmai, ne vienai pusiai nedavę persvarus. Tautvilui prireikė atvangos ir jis atžygiavo į Rygą. Levoniečiai iširdingai sutiko, ypač Rygos vyskupas Mikalojus. Čia Tautvilas prieimė katalikų tikėjimą. Tautvilo katalikiškas krikštas rodė, kad pretendentas pirmiausia buvo laikomas vokiečių statytiniu. Danielius turėjo su tuo sutikti, nes pats darėjusi su apaštalų sostų dėl bažnytinės unijos. Livoniečiai savo ruoštų turėjo susitaikyti su Danieliaus vainio tėvūninėmis teisėmis, taigi ir pretendento politiniu statusu. Žinoma, šį statusą labiausiai lėmė pačios Lietuvos valstybės egzistavimas. Bent išoriškai su tautvilu reikėjo elgtis kaip su realiai pripažįstamu valdovu. Taip Mindaugo Atsilaikymas vertė jo priešus laužyti kryžiaus karų doktriną ir sugrįžti prie senesnės pagonių valdovų savarankiško apsikrikštymo praktikus. Mindaugo priešai suvokė, kad tautvilo pripažinimas ir parama jam buvo pats didžiausias pavojus Mindaugui. Paskelbus tautvilą vokiečių statytiniu, Livonijos ordinas ėmėsi praktinių veiksmų. 1251 m. Pirmoje pusėje jo kariuomenė įsiveržė į Lietuvą. Žygiuota dar trečią dešimtmetį išbandytų keliu iš Kuoknesės ir Aiskrauklės į Nalšę. Čia dideliai vokiečių kariuomeniai nesugebėta pasipriešinti ir jį žengė į Mindaugo domeną. Karo išvargintas Mindaugas nerizikavo stoti į atvirą mūšį ir užsidarė vienoje savo pilių, veikiausiai Vorutoje. Jėgų jis matyt turėjo nemažai, nes livoniečiai pilies pulti nesiryžo pasitenkinę jos apylinkių nuniokojimu. Mindaugas atsilaikė, bet ir Livonijos ordino laimėjimas buvo akivaizdus. Gabus jo magistras Andrius Štirlandas netruko tuo pasinaudoti. 1250 metų viduryje sekė dar du jo žygiai. Pirmoji buvo labai nusiaupta palaikiusi Mindaugą pietų žemaityje. Antruoju livoniečiai pirmą kartą užkariavo žiemgalą. Mindaugo padėtis tapo rimta. Jis neblogiau savo priešų suvokė tautvilo iškelimo pavojų. Po žiemgalos užkariavimo slaptas Mindaugo pasiuntinys atvyko pas Andrų Štirlandą. Pasiuntinys atvežė brangias dovanas ir tuo paperkama magistrui Mindaugo pasiūlymą nužudyti tautvilą. Tai buvo jau valstybinės politikos diktuojamas žingsnis, nors Mindaugas įžengė dar kaip kariaunų vadas. Tačiau Andrius Štirlandas buvo žmogus sugebėjęs išvelgti dalykų esmę. Jis dar geriau už Mindaugą suprato, ką reiškia tautvilo figūra ir kiek ji tikrai susijusi su Lietuvos valdovo institucijos politiniu turiniu. Todėl palikęs tautvilą nuo šalyje, magistras žengė lemiamą žingsnį perėdamas prie paties Mindaugų. 1250 metų antroje pusėje Andriaus Štirlando vadovaujama Livonijos ordino delegacija atvyko pas Mindaugą. Abi pusės rado bendrą kalbą ir magistras pasiūlė Lietuvos valdovui apsikrikštyti. Formaliai Andrius Štirlandas elgėsi taip pat kaip ir vyskupas Mikalojus su Tautvilu, tačiau jis dėrėjusi su realiu valdovu, todėl buvo pareikalauta ir realaus atlyginimu. Susitarta buvo žemaitijų sąskaita, kurios didelę dalį Mindaugas sutiko perleisti Livonijos ordinui. Išoriškai atsisakęs kryžiaus karų doktrinus, Andrius Štirlandas gavo tai, ką vargu būtų gavęs jos laikydamasis. Mindaugų šis sandėlis buvo galbūt vienintelė išeitis. Noras ją rasti padiktavo jo pradinį pasiūlymą, tačiau jis labai greitai susigaudė, kokias naujas galimybės atskleidžia šis jo žingsnis. Mindaugas apsikrikštijo 1251 metų pradžioje. Vyskupo Mikalojaus veiksmai neteko reikšmės ir tautvilų netrukus reikėjo bėgti pasivykintą į Žemaitiją. Livonijos ordinui iš jos pasitraukus – Antimindauginė koalicija pradėjo irti. Livonijos ordino brolis kunigas Kristijonas, parengęs Mindaugą krikštui, faktiškai tapo jo politiniu instruktoriumi. Supažindinusiu Lietuvos valdovą su Europos politinė struktūra ir jos šalių santykiais. 1251 m. Liepos mėnesį Livonijos ordino atstovų lydimą Mindaugo pasiuntinį Parbų prieimė Inocentas IV. Ordino tarpininkų reikėjo norint patekti pas popiežių, bet toliau lietuvių pasiuntinys pats puikiai atliko savo misiją. Kelios Inocento ketvirtojo buliais pripažino Mindaugo krikštą, paskelbė Lietuvą Šventojo Petro Lenu ir numatė jos valdovo vainikavimą karaliumi. Lietuva oficialiai buvo pripažinta krikščioniškąją šalimi, taigi primta į Europos politinę sistemą. Popiežių viršenybės pripažinimas praktiškai mažai varžė jos valdovą, tačiau gynė nuo vokiečių ordino gautų iš tų pačių popiežių užkariavimo koncesijų. Per šios porą metų Mindagos išėjo didelę politinę mokyklą, sugebėjo sukurti ir realizuoti savo valstybingumo programą. Tautvilui beliko orientuotis į Haličą – Su Danieliaus duotomis jėgomis pasitelkė žemaičius ir jotvingius. Jis 1251 metų viduryje puolė Mindaugą. Įsekintas Mindaugas vėl turėjo pasikliauti savo pilių stiprumu ir užsidarė Borutoje. Šį kartą jam talkino Livonijos ordino atsiųstas būrys. Tautvilas turėjo pasitraukti. Tai buvo persilaužimas. Iniciatyvą perėmė Mindaugas. Tų pačių metų antroje pusėje jis puolė svarbiausią vykinto pilį Tverus. Apgultis Mindaugui nepavyko, bet jis sugebėjo susidoroti su bulioniais. Vismantas, Gedvilas ir Sprudeikis žuvų. Maždaug tuo pačiu metu mirė ir Vykintas. Tautvilui prašant, Halečienai 1252 metų pradžioje smarkiai nusiaubė didžiausios Lietuvos kunigaikštijos pietinės rytis, buvo sugriauta Gardino pilis, tačiau Mindaugo brolėnų tai nebeišgelbėjo. 1252 metų antroje pusėje jis turėjo bėgti į Haličą. Dovanomis Mindaugas patraukė į savo pusę daug žemaičių ir jotvingių. Karas su Haličių ir Volūne dar nepasibaigė, bet tai jau buvo tik tai išorinis karas. Lietuvos viduje Mindaugas savo priešus nugalėjo. Jis ne tik sustiprino savo valdžią, bet įgyjo tiesa nelabai patikimą sąjungininką, Livonijos ordino magistrą. Lietuva gavo tarptautinį pripažinimą. D. Lietuvos karalystė. Lietuvai durys į Europos politinę sistemą atsivėrė tuo metu, kai popiežiai ką tik įveikė Vokietijos imperatorius. Sankcionavęs Lietuvos krikštą Inocentas IV buvo žmogus, atvedęs apaštalų saustą į jo istorinę pergalę ir sugebanti šią pergalę pasinaudoti. Nuo Livonijos iki Romos nusidriekė valdų masyvas, susidedantis iš popiežiaus globotinių, klientų ar politikos reiškėjų. Į šį masyvą pateko ir Lietuva. Mindogo krikšto pripažinimas buvo tik Plačiaus Inocento ketvirtojo ekspansinės politikos sudėtinė dalis, papildanti jo darybas su rusų kunigaikščiais dėl bažnytinės unijos. Lietuva buvo paskelbta krikščioniška šalimi, aiškiant popiežių darybų su Aleksandru Neviškiu neperspektyvumui ir atvirkščiai artėjant Romos ir Haličio pozicijoms. Kunigaikštis Danielius palaikė ryšių su popiežiumi – vykdydamas plačią dinastinę politiką įtraukusią Haličą į Čekijos, Vengrijos karalysčių ir Austrijos hercogijos tarpusavio varžybas. 1253 m. birželio mėnesį Danielius įžygiavo į Čekiją. Šie veiksmai pareikalavo didelės jėgų įtampos ir dėmesio. Į žygį buvo įtraukti ir Danieliaus išlaikomi jo tikslų Lietuvoje vykdytojai Tautvilas ir Gedvydas. Visą tai suteikė Mindaugui atvangą užsitęsusiame kare su Voluinė ir Haličiu. 1253 metais Liepos 6 dieną jis buvo vainikuotas karaliumi. Šiam aktui Mindaugas deramai pasiruošė. Vilniuje buvo pastatyta katedra, su didelė palyda atvykęs Andrius Štirlandas atvežė Rygoje pagamintas karūnas. Mindaugą karūnavo Kulmo vyskupas Heidenreikas, kuriam Inocentas IV pavedė tai padaryti dar 1251 metais. Buvo vainikuota ir karalienė, kai to reikalavo karūnacijos formularas. Jo prisilaikymas liudija, kad Lietuvos valdovo karūnacija buvo kruopšiai apgalvota ir parengta politinė manifestacija. Karūnacijos dalyvių sudėtis parodo šiuo aktu suinteresuotų politinių jėgų įsidėstymą. Andriaus Štirlando stovykla – pasirūpino techniškąją akto pusę. Vyskupas Hendenreikas buvo Domininkonas, popiežiaus paskirtas dvasinių vokiečių ordino globėjų. Nežinome asistuojančių vyskupų. Jų turėjo būti bent du, tačiau Mindaugo karūnacijos paminėjimas anoniminio amžininko traktate pasaulio aprašymo pradžia leidžia manyti, kad jį įvyko pagal visas taisyklės – o kai kurios šaltinių užuominos leidžia spėti vienu asistentu buvus kuršo vyskupą pranciškūną Henriką. Jį Nocentas ketvirtasis buvo paskyręs dvasinių Mindaugo globėjų. Nedalyvavo tradicinė misinė cistersų kongregacija, tačiau šį trūkumą sukaupu atsvėrė galingų naujųjų 13 amžiaus ordinų atstovai pranciškonai ir domininkonai, pastariesiems Inocentas ketvirtasis – buvo pavedęs skelbti interdiktą imperatoriui Frederikui II. Jūs reikia vertinti kaip tiesioginę popiežiaus agentūrą. Tuo buvo išreiškiami apaštališkojo siuzereno interesai, suradus tam reikiamas kreatūras ir neleidų šiai išraiškai susikoncentruoti vienos kurios nors korporacijos rankose. Inocentas ketvirtasis gerai perprato nauja krikštų karalystės problemas. Net ir nuo dešimtinių rinkimų krašte, nepripratusiame prie rentus, jis kol kas patarė susilaikyti. Galingųjų 13 amžiaus popiežių plejadoje tai buvo bene genialiausia asmenybė, geriausiai žvelgusi teokratinio primato galimybės. Pašalinus iš kelių imperatorius – buvo galima manipuliuoti valdovais ir korporacijomis, palaikant tarp jų pusiausvyrą ir paverčiant juos nuo tos pusiausvyros priklausomais. Tolimos periferijos Šventojo Petro Leno turėtojui tokia popiežiaus pozicija teikė didelės galimybės. Tai buvo svarbu, nes Vokiečių ordino vadovybė nebuvo linkusi vienareikšmiškai pripažinti Mindaugo diplomatijos laimėjimų. 1252 metų vasarą Į Livoniją buvo pasiūstas didžiojo magistro vietininkas Eberhardas Zeinas, turėjęs koreguoti neįprastai beselgiančio Andriaus Štirlando veiksmus. O Mindaugui reikėjo brangiai mokėti. Karūnacijos metu Livonijos ordinui buvo duoti raštai, patvirtinantys didelės žemaitijos dalies perleidimą. Mindaugas gerai suprato, kad savo priešiškus veiksmus Vokiečių ordinas ir Livonijos vyskupai galėjo perkelti į diplomatijos sritį bet sudėtingas Livonijos politinių jėgų įsileistimas trukdė išvelgti galimas kliūtis. 1251 metais paskirtas Rygos arkivyskupas Albertas Sverberis, pralaimėjęs kovą su vokiečių ordinu dėl įtakos Prūsijoje, siekia atsigriepti naujai apsikrištijusius Lietuvos sąskaitai, jungdamas ją į savo bažnytinę provinciją. Mendaugui vėl pravertė Andriaus Štirlando stovyklą – Iš jos gautą savo krikštytoje Kristijoną karalius siekė padaryti Lietuvos vyskupu. Šis jo siekimas netrukdė Inocento ketvirtojo planams. Sukūręs Livonijos Rygos arkivyskupiją, popiežius nenorėjo joje sukoncentruoti visų naujai apkrikštytų teritorijų. 1254 metais Kristijonas buvo išventintas Lietuvos vyskupu. Buvo patenkintas ir kitas Mindaugo prašymas – Lietuvos vyskupas tapo tiesiogiai priklausomas nuo Romos. Tai buvo didelis laimėjimas, beveik vienu metu Lietuva buvo pripažinta, gavo karalystės rangą ir sukūrė nors ir ne metropolijos rango atskirą bažnytinę provinciją. Varžybų dėl pastarausios būta platesnių, nes jas įsitraukė ir Gnezno Lenkijos metropolija. 1253 metais Lietuvos vyskupo buvo išventintas Lenkų domininkonas Vitas – tačiau duomenų apie jo veiklą Lietuvoje neišliko.